знаєш як. І махнув рукою. Немов чомусь дивуючись, глянув на Кримчака. А ще й жартував зі мною. Він помовчав, пожував сухими тонкими губами. Ще раз уже зовсім кволо махнув рукою. Ірині лікарі сказали тиждень од сили. Він знає? обережно запитав Кримчак. Два тижні тому думав, що то розрубцювалася давня рана. Ще казав оце одужаю. Куплю в селі над Десною хату і ловитиму окунів. Я й на схід сонця не надивився. Він знову помовчав і, доточуючи якусь свою думку, мовив кудись у простір. Всім нам здається, що не так прожили, що могли б прожити інакше. І повернув обличчя до Кримчака. Він прожив не так, як хотів, тільки це від нього не залежало і ніколи воно од нас не залежить. Ми не можемо стати іншими, не можемо перемінити себе. Це ти дознав із власного досвіду? обережно запитав Кримчак. Із власного також. Кримчак трохи здивовано поглянув на Огієнка, а той витлумачив це по-своєму сказав розважливо. Щось у нас є таке, що. Ну, це я і ніхто більше. Зген воно чи дідько знає що. Але є люди, які трохи укоськують свою вдачу, не допускають, як тепер кажуть, негативних емоцій. І він поставив руку ребром нижче серця. А Василь Васильович надто на все реагував і всім довіряв, наче в дитсадку жив. А пам'ятаєш, як його ножем? Треба було йому лізти. Саме з тієї болячки розвинулося. Ти ж сам кажеш, людина може прожити так, якою вона є. І хіба це було погано для нас? Для нас, мабуть, але одразу скинувся від якогось внутрішнього поштовху. І нас, дурнів, треба вчити на самому початку. Хіба ти ні на що не реагуєш? подивився на колишнього товариша Кримчак. Виробив якусь філософію? і, мабуть, поза власною волею вп'явся поглядом Вогієнка, спостеріг сіточку зморщок біля очей і дві різкі риски на худорлявих щоках, які вже ніколи не розгладяться, а глибшатимуть і глибшатимуть, і пергаментну білість губів. І нездорову попелястість обличчя. Воно в нього зверху широке донизу вуще, ще й борідка клинцем. Відзначив з хворобливою цікавістю, трохи співчуваючи, а трохи радіючи, що на його обличчя життя таких карбів ще не поклало. Але одразу ж і спалив ту радість соромом. Огієнко не помітив того погляду. Його всього в цю мить заполонив протест проти чогось несправедливого, що до часу забирає ось таких людей, не давши їм натішитись життям і працею. Я, може, реагую ще дужче, сказав він, ще весь у полоні того почуття. Але я вмію і матюком відреагувати. А він надто всім вірив.